اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova. Neka hvalimo zbog njegove potpunosti, u svemu i njemu zahvalujemo zbog njegovog savršenog uređivanja i propisivanja i iskušavanja i nagrađivanja na svemu. Od pomoć, oprost i uputu tražimo. Koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi napravi put, tome nema zabludi. Ako ga Allah u zabludi ostavi, tome nema ni upućivača, ni pomagača. Zato iz ljubavi prema našem gospodaru, nade u njegovu milost, straha od njegove kazne, težeći ka njegovom zadovoljstvu, kao našem najvećem cilju. Svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha, jedini i nema sudruga, i da je Muhammed sallallahu anehi ve sallame, Allahov rob najbolji, njegov poslanik posljednji, koji je Allahovom voljom, pomoći i dozvolom dostavio poslanicu, teoretski, teoretski praktično pokazao kako i zašto se Allah subhanahu wa ta'ala obožava, kako se za njegovu vjeru živi i ustrajava na tom putu i obradova one koji krenu pravim putem i upozori, upozori one koji odbiju neke Allahov salavat i salam na njega njegovu porodicu, ashabi i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Zatim nastavljamo sa komentarom ajeta koji govore o Allahovim subhanahu wa ta'ala osobinama Večera su pred nama, inša Allah, četiri ajeta koja govore o Allahovom subhanahu wa ta'ala oprostu, o njegovoj moći i veličini. Pa kaže šehhu Islam rahimahullah wa qavluhu i njegove riječi In tubdu khayran au tuhfuhu au ta'afu an su'in fa inna Allaha kana afuvan qadira. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ako vi javno učinite dobro, ili ga sakrijete, ili oprostite zlo koje vam je učinjeno, znajte da je Allah subhanahu wa ta'ala al-afu, da je Allah afuban qadira, da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji prašta na jedan poseben način. Nije rekao gafur ovdje, nego afu. Kadir. Da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji sve može. Koji je nad svim moćen. Kaže, ako pokažete dobra djela, i ovo je jedan od brojnih hajeta gdje Allah subhanahu wa ta'ala hvali dobra djela koja su javno učinjena. Ili ih sakrijete. A na osnovu zbira šarijatskih dokaza znamo da je pravilo da insan što više može da sakrije dobrih djela, to je bolje. Kad je zbira svih šarijatskih dokaza, ne jednog ili dva. Osim ona djela koja je obavezna otkriti. i ono što se uradi od strane čovjeka njegovim ištihadom, kao procjena da je bolje u ovom momentu otkrit, otkrit nego pokrit, kako bi se neko još poveo i tako da je, kako bi bio dobar primjer. Insan sa aspekta iskrenosti, a ima još drugih uzroka za primanje dobrih djela, <clears throat> može biti siguran da mu je primljeno sa tog aspekta samo, jer možda neki druga prepreka bude. <clears throat> Ali može biti siguran da je iskren samo za ono što niko ne zna se mogla i eventualno džina i meleka koje on ne vidi. Veoma je bitno da insan trudi se da ima dijela koja niko ne zna sam Allah. I da ih zaboravi on. Jer Allah neće zaboraviti. Jer nekad sjećanje stalno na ta tajna dijela čovjeka zavede. Pa se umisli. A i to ne smije. Isto tako je obaveza muslimanu da radi ono što mu se od njeg traži da radi. Uz Ramazan da posti i da ne krije da posti. Ko ide na hač, zna se da ide na hač, nek ide na hač. Također zekat, ako mu se uzima javno, kao što su neke situacije, nego javno i da. U džemat da ide u džamiju, ako je blizu od onih koji se i ne znam, neka se odaziva, neka ne krije, neka ne petlja, neka ne govore da na pijacu. Zato što će on u džamiju pa na pijacu. Jer je propisan musliman ide i da svi vide da on ide. Ali tad mora da nije ti da to radi Allaha bude, a ne da ga ljudi vide. Pa ako uradite dobro djelo, javno, ili uradite tajno, Allahu nije tajno. To je jedna vrsta sevapa. Radi dobro djelo, može ga raditi javno i tajno. Druga vrsta sevapa je ta'afu an su. Da oprostite zlo koje vam je urađeno. Ne da oprostite u smislu onom koji se Allaha subhanahu wa ta'ala tiče i za njega specifično, nego afu kojeg Allah od nas traži ovdje je da ne svetimo se ili halalim onome ko halal traži kad smo u stanju da uzmemo svoje pravo. Nekad insan slab ne može uzeti, pa on halal. Nije to halal. I nije to nagrađeno. I nije to uvijek ni pozitivno. Ali onda kad možeš da uzmeš svoje pravo, i nećeš. E ima više vrsta prekrišta u šarijetu ljudi prema ljudima gdje se može dobro naplatiti. Finansijski ili na neki drugi način. Pa ti kažeš greška i tako dalje, halališ i prijeđeš preko toga. Ako to uradiš, sevap imaš također. To je treća vrsta sevapa. Da halališ muslimanu, da oprostiš kako bi tebi oprošteno bilo. Allah subhanahu wa ta'ala kaže fa inna Allaha kana afuvan. Allah je onaj koji najviše prašta. I Allah subhanahu wa ta'ala u potpunosti prašta u onom pozitivnom smislu njegovo praštanje bilo svima, ono koje se dešava stalno na zemlji sad, jer afu je nešto drugo, pojasnit ćemo ako Bog nam malo više, ili na ahiretu vjernicima je veličanstveno. Što? Jer je Allah kadir. Afuban kadira. Allah je u stanju da svakog insana za svaki grije u potpunosti kazni. I Allah je u stanju iako je to zabranio sebi, da te kazni više nego što je zaslužio. Pa te za najmanji grije kazni najvećom kaznom. Ko će ga spriječiti? E mi ljudi na zemlji, ukupno, kao zajednica, uključujući džine, ovi mukellefini koji su obavezani šerijetom, od nastanka i postanka pa do i nestanka na zemlji, svakodnevno molimo Boga da nas kazni jer svakodnevno radimo grijehe zbog kojih Allah da hoće mogao bi nas pravedno kazniti istog momenta. I zato Allah subhanahu wa ta'ala na nekoliko mjestu u Kur'anu kaže u prijevodu značenja da Allah kažnjava ljude zbog grijeha, ne bi na zemlji ostao niko. Ovog zona je, ovog zona i na kraju niko nije. Sve bi sramio. Nego Allah subhanahu wa ta'ala je rafu. I od njegove ove osobine afva je da odgađa grije i da oprašta mnogi. Kaže gospodar svjetova, وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ Šta god vas zadesi od musibeta, od nedaća, to je ono što ste vi svojim rukama zaradili. A on mnoge i oprosti. To jest ne kažnjava nas i ne iskušava nas za svaki grijeh koji smo uradili. I ne iskušava nas za većinu grijeha, nego za mnoge nas iskušava, a za mnoge ne iskušava. Već da me nešto oprostio, da ne prešao preko toga. Nešto te iskuša, pa ti se smiluje. Jer ti ubrza kaznu dunjaloška kakva god je slaba je, odnosno na ono što smo mi zaslužili od prave kazne ahiretske. A nešto nekom ostavi i za onaj svijet, zato što on to uporno traži. I to je af. Da zanemari, odgodi i obustavi osvetu ili kaznu onome koju je zaslužio i svoju milosti prema njemu. Da ga ne kazni, a ustanio je da ga kazni. Ima još. I ovaj af u sebi za razliku od magfirata koji znači praštanje grijeha ili pokrivanje grijeha i pokrivanje utjecaja greha, govorit ćemo makfiratu kasnije, a jedno i drugo se kod kao oprost, mi nemamo boljih riječi više. Afu za razliku od makfirata podrazumijeva također brisanje greha. Kao što kažu neki učenjaci. Da je ono opširni od makfirata. Mi obično kažemo rabbi kfirli i tonubi, Allahumme kfirli, estagfirullah, tražimo makfirat. I to je dobra stvar. To je onaj istighfar koji je bitan i koji je jedno od najboljih dobrovoljnih dijela koje čovjek može raditi, a je najlakši. Svaki dan, sto, dvijesto, hiljadu puta. Što više kažeš, više se vraćaš na ovom svijetu. I manje šanse, šanse su da spasiješ na onom svijetu, jer Allah kaže da nas neće kazniti dok oprosta tražimo. A afu je veći od toga. Izbrši mi greh kod ga nisam ni uradio. Nemoj samo pokriti, obustaviti kaznu nego mi ga izbriši i oprosti. Prijeđi preko toga. I zato kad je supruga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme u noći kadra ili u Ramazanu pitala poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme ako bude večeras noć kadra ili ako je potrfim ovim noćima kojima se trudi šta mi, koju mi dobu savjeti da učim pa kaže reci Allahumma inneke afubun tuhibbul afwa fa'afu anhu Allah moj ti si afu, onaj koji briše i prašta. Tuhibbul afu, ti to voliš. Ti imaš tu osobinu i voliš to da radiš. Osobina je pri njemu i radi je kad hoće, zato ovo je osobina dijela. Kad hoće, kome hoće, oprosti na ovaj način. Tuhibbul afu, fa'afu anni. Pa mi oprosti, na ovaj način a ono rabbi kfirli, Allahumma kfirli je svakako svakodnevno propisano muslimanima i ne bi trebalo na tome škrtarimo, jer će, će nam puno da ne dostaje na onom svijetu ako tako budemo činili. Pa kaže, ako vi budete radili, af, ako budete vi ovako puno praštali, znajte da Allah još više prašta kako njemu dobro. I ti si nemoćan. I ono što možeš dobiti od prava, to ti Allah omogućio. I nije to tako. I ti znaš da ti je uz onom učinio samo onoliko koliko si saznao. Čuo. A možda ima još iza toga. I ti ćeš po nekakvoj procjeni tražiti nešto svoje, možda je potpuno, možda nije. Allah kad prašta, on zna tačno koliko si zaslužio. I u stanju da te kazni više, da hoće, ali neće, to je zlo. I u stanju da te potpuno kazni. I u stanju da te momentalno kazni kad pogriješiš, bez da čeka se nešto da sazna onaj tamo prema kome je pogriješao. Allah sve zna u momentu. Ali ako praštaš, bit će ti oprošteno. Kao što i drugom ajete doći, ako Bog ne može. I ako se ponašaš pri praštanju kao da si izbrisao, kao da si zaboravio, jer od nas se traži malo više, Allah, u Allahove sobine ovo podrazumijeva, onda će, će se i s tobom tako postupati na ovom svijetu. Allah je od njegovih imena je Afu, onaj koji voli da briše i prašta. I on ima osobinu da briše i prašta. I on je kadir na mnoštvo mjesta u Kur'anu stoji Wallahu ana kulli še'in kadir, inna Allah ana kulli še'in kadir. Allah zaista sve može. I Allah može sve. I što hoće to i budi. I što hoće to i uradi. I onda dođu novatari pa ovu osobinu, afu, kažu to je htjenje da nagradi, ili htjenje da prijeđe, ili htjenje da ne kazni. Nije to, kaže osobina, da, da prašta, da. Zato što ljudi i od nas se traži. Od nas se traži kako je u našem domenu, kako nama dolikuje. I Allah nas obavještava, i poslanik sa sve nas obavještava, da ga molimo u najvrednijim momentima, satima života, to su noći, sati kad tražimo lejletu kadr, da mu kažemo ti si afu, To je tvoje ime i tvoja osobina. I ti to voliš. I daj i meni. Oprosti. Pokri, izbriši. Daj da se ja koristim od tvoje osobine. Prvo priznajem ti da vjerujem. Pa kažu to je htijenje, to je ovo, to je, no mi smo naučili da je to krivo tumačene i nećemo svaki put im odgovarati na iste načine. Dovoljno je da se Selef složio i da Allah u Kur'anu kaže, poslani se samo i dostim hadisima, a to je vjera, za razliku od onoga što su ljudi mijenjali nakon vremena koje je prošlo. Također kažu pametnjakovići neki nisu mogli da, jer kad Allah nekom ne da upute, ne da. Nisu mogli da prihvate da Allah sve može. Onako kako je došlo na više mjesta u Koranu. Nego došli su i rekli Allah što hoće to može, a što neće to ne može ne Filozofija. Ali ti ćeš ti tražiti neku tamo opciju? ima li kakva opcija da nešto... Pa kažu Allah može šta hoće. To su riječi istine. I ulema kaže nakon pojave te novatarije nedoliko je ehli sunetu da kažu Allah može šta hoće. Nije haram, istina je da. Ali se ne slaže s njima. Jer oni isto ga ciljaju ne može što neće. A mi kažemo Allah sve može, kao što je rekao Kur'an. I Allah sve može. I Allah koji je u stanju da učini što hoće, on oprosti kome hoće, a kazni je pravedno koga hoće. Koga, koga kazni nema se šta bunit, zaslužuje kaznu. Ako me oprosti, treba da bude zahvalan milostivom gospodaru koji me oprosti. Nakon toga, šeheh spominje ajete sure Nur, koji su došli u kontekstu nekoliko ajeta gdje Allah subhanahu wa ta'ala svjedoči za jednu ženu. Allah je svjedok. Ne ima od boljeg svjedoka od Allah. A išu radi Allahu anha, koja je potvorena strane munafi kada je blud počinjena. Upoznate je prič. Pa Allah objavlja ajete u suri Nur, grupu ajeta, gdje objašnjava i kritike oni koji su izmislili i nagovještava im bolnu patnju i veliku patnju, i one koji su čuli i povjerovali i oni koji su to kao opciju prenosili i odgaja vjernike kako da se postupaju i on obještava subhanahu wa ta'ala sveznajući u svom istinitom govoru da to nije tako bilo i da svi zaslužuju kaznu. Pa nakon velike smutnje koja se desila i nakon dugo vremena I nakon što je Medina brojala o tome je li ili nije Aisha počinila vlud. I nakon što su svi čekali objavu. I nakon što je Allah sačekao sa objavom da iskuša koga hoće, neki vjernici su rekli, kao što je slučaj sa jednim, kad mu je žena rekla, jesi čuo što se priča o Iši? Kaže, što se priča? Kaže, to i to. Kaže, bil ti to počeo? Pa Bože, sačuvaj, ne. Pa Iša je bolja od tebe ja ne vjerujem. Kratko jasno. Pa Allah hvali takve postupke i kaže zašto vjernici nisu po, o pomislili, sebe u taj slučaj stavili, u, tu poziciju stavili. I zašto nisu odmah rekli to je velika laž, jasna laž. I zašto su prenosili nešto što nisu provjerili, dokazali. I tako dalje, i tako dalje. Pa kad su došli ajeti od Allaha uzvišnog za sedam nebesa, da objede koga? slabe vjernike koji su nasjeli na govor i laž munafika. Nisu ubijeli, ubijedili munafike jer oni svakako nisu vjerovali u to. I nije izanimljeno. I nisu ubijeđeni istinu. I kriju kufr svojim prsima. Nego uvijek imaju onih slabog imana koji se ponašaju na nalku ko munafici. Šta god munafik izmisli, on pobjeri. Šta god munafik predloži, on prihvati. Šta god munafik pokrene, on nastavlja. odmuhe pravi medvjeda i na kraju namagarčan bude. Ima takvih u svakom džematu. Uvijek je bile veće. Kad ti iman oslabi, onda šetan to tobom pravi. Tražiš neke balaje, prenosiš, veličaš, tamo on kasnije se izvinjavaš za to što si skonto da si nasukan, bukvalno, i onda moraš od jednog do drugog halala da tražiš. Ili sačka sudi dan pa će ljudi uzeti svoje pravo pravedni. Tako su munafici nakon ajeta opet vjerovali što su vjerovali. Ne vjeruje on Kur'an. Ne zanima njega ajet. Ne zanima njega jel ili nije. Cilje da se naudi Muhammedu, sada sam na iša koja je iša. Cilje se ubaci sumnje u islam. Te se okala čast. I tako dalje, i tako dalje. Oni pravi vjernici nisu ni sumnjali, samo je ubeđenje im je povećan. Oni koji su nasjeli na tu priču, oni su sumnjali. Pa kad je Allah spustio ajete i povećalo se ubjeđenje ubjeđenima i popravilo se ubjeđenje onima koji su slabog imana bili, dolazi Ebu Bekr i kaže moj tečić mistah koji je među prvim širio tu priču Allahu i poslaniku je hijđru učinio. Iz Mekije u Medinu otišao, ostavio sve što ima radi vjeri. Nije mu nafik. Moj rođak. Muhađer na Allahovom putu. I miskin potrebni. Koje sam dosta sad izdržavao i stipedirao. Ja to više neću raditi. Kaže Ibu Bekr neću. To je jedno od najvećih iskušenja koje je Ebu Bekr imao u životu. Da mu se potvori čerka. I to supruga poslanika sallallahu sallam za blog. Spomin se da je danima samo na, na, na krovu kuće sjedio, učio Koran i plakao. I pogodilo ga je to što je to od njegovog rođaka došlo, koji je on usput izdržava. Pa kaže, neću više. Ono ljudski, ne dam više. Pa Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje وَلَا يَأْتَنِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ السَّعَةِ أَيْ يُؤْتُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وليعفوا وليسفحوا أنا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم što je samo zadnje dijelo da je ajte ja spominjem. Kaže, neka ne prestaju. Nek ne prekidaju, nek ne, tako već došlo u. Oni koji su ugledni i bogati među vama, od Ebu Bekra. Najugledniji um, čovjek umeta. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem biva opitan od jednog sahaba koji je mislio da će on odgovoriti ili spomenuti njegovo ime. Jer se poslanik sallallahu alejhi ve sellem prema svakom podio kao da mu je najdraži. Pa su ljudi mislili ja sam njemu najdraži. Pa ga jedan sahab pita ko ti je najdraži od ljudi? Kaže Aisha. Kaže od muškaraca, kaže njen babo. Poslaniku sam vam se navio najdraži, mora i nama biti najdraži. Jedan drugi ashab govori da je tako pitao, pa je rekao Ebu Bekr, pa Omer, i tako dalje, pa kad je skonto da ga nema na spisku, onda je odustao da ne bi tamo bio nema. Ali Ebu Bekr uvijek bio na prvom mjestu. I najdraža mu osoba, poslaniku sam bila njegova žena koju munafici koji se pripisuju lažno ovog umetu od Rafidija i dan danas potvaraju za isto ono što je Allah rekao da nije isto. Pa e, Allah objavljuje da ne rade, da ne doliko je tim uglednim, tako uglednim ljudima poput Ebu Bekra i bogatim, da ne prestaju davati rodbini, muhađirima, potrebnima, sve tri u jedan. Vali ja'fu, vali jasfahu, kaže Allah, nek oproste i nek prijeđu preko toga. Nek se okane toga. Kom? Oni koji ima je zulum učinjen. Ebu Bekru kaže, oprosti i zanemari. Saf je uzeti od okretanja vrata devi. Kad deva se okrene na drugu stranu skroz i tako dalje. Pojenta je da se okreneš i da se ponašaš kao da si zaboravio. Šta je Saf? Afu je oprosti, nemoj se svetiti. Mogu sad reći, ne dam ti para i gotovo. Nije ni obavzen da daje s jedne strane, da je bilo dobro ono, davanja na najbrće rođako dati, potrebno mu muhađima. Pa je mogao samo da zabrani tu stvar ko što je uradio, nije riješen. Nego nastavi davat i nemoj pogovarat. Kad ti se zunom učin, ako hoće da ti Allah oprosti, ako si halalio, a halal se ne smije i ne mora svakome, dozvoljeno je nekome, a mora nekome, onda moraš da to, da se ponašaš kao da si zaboravio. Ti insana kad vidiš, dugo vremena će ti naum, pa s čim ga vidiš ono što ti je uradio, to je normalno. Proći će vrijeme, ili doći će vrijeme, kad ćeš zaboravljati napravi pogled. Svaka nova svađa nužno povlači, zato da ti se sjeti kako je tebi već jednom davno Belaj napravio. I tad obično ljudi pogovore i prigovore. Ili ti raspolažeš nekakvim fondovima, nekakvim mogućnostima, to je tvoj radnik u firmi i tako dalje. Hoćeš da nagradiš nekoga i, i on ispunjava uslova, ne moraš, nije njegov pravo. I ti kažeš neću njemu, daću drugome zato što on meni tamo nešto. To nije zulum, to što ti daješ dobro. Ne smiješ to raditi ako si halal ako treba. Allah kaže, fel jafu, nek oproste, nek ne traže pravo, nek ne kažnjavaju, voli jasfahu, i nek se kada kao zaborav, ne mogu zaboraviti. A ne mogu prigovarati. Ne mogu spominjati. Ne mogu nakon ove svađe opet pogledati se na ono što si ko bagio halalio i riješio. Ela tuhibbuna en jagfir Allahu lekum. Zar ne volite da vam Allah oprosti? Wallahu gafurur rahim. Allah je onaj koji mnogo prašta i milostiv je. Pa kaže Abu Bekr, vallahi, volim da mi Allah oprosti i ja ću nastaviti davati. I nije to spomenuo. Mnogi od nas ne mogu tako. Pa reći ja ne mogu. Što? To što nismo koje bube, zato što je do nas. Zato što nismo dobri dovoljno. Ne zato što smo u pravu, iako nismo pogriješili. A zato nas u danu ćemo možda prepušteni biti pravda, ne Allahove milosti. A po pravdi teško nama, jer smo pravdu ganjali na ovom svijetu kad smo mogli da nagradimo malo više. Ko hoće oprost treba da prašta, ko hoće pomoć treba da pomaže, ko hoće milost treba da milosti bude i tako dalje i tako dalje. Ko dobro čini, dobro mu se vraća. U svakom smislu. Kaže Allah, prašta mnogo, oprosti pokrivanje griha ili pokrivanje njihovih posljedica ili oboje. Deci se da ti Allah oprosti i greš. I na sudnjem danu ti za taj greh nećeš biti kažen. Možeš ti ga pokazati, pita jesi ti ovo raditi, šta ti jesam, oprošta mi ti je. Ali ti ostane na naluku posljedica tog greha. primjer, gdje si umanjio na faku, donosio iskušenje i tako dalje. I može se desiti da ti Allah ostavi posljedicu, smanjuje se znanje, sposobnosti neke dunjaluke i tako dalje, vjerske, budeš za, uskraćen neki ibadet, nastaviš rad koji se radio, dobrovoljni i tako dalje. Dakle, može se desiti da ostane posljedica neko vrijeme, koliko traje taj grije, a da bude grijeh oprošten. Ili ti Allah oprosti grije i prosti posljedicu. To je magfirat. Afva iznad toga. Ima još Allah subhanahu wa ta'ala je tevba. To mi je treće ime i treća osobina. Onaj koji priva pokajanje pokaješ se kako treba sa oslovima te obe, briše ti se grijeh kod ga nisi nikad učinio. Plus bivaš nagrađen za pokajanje, plus ja činom pokajanje možeš da izad, ideš stepen puno veći da budeš nakon grijeha bolji nego prije grije. Jer Allah ima osobinu da prašta i da briše i prašta i zanemaruje posljedice i da prima pokajanje, poti ga nigdje nema odmah u momentu kao da nisi učinio vraćate na početak po tom pitanju. I Allah subhanahu wa ta'ala je milostiv, a o tome smo govorili, o milosti smo imali predavane jednog iz ove teme, a ubrzo je bilo drugo kroz tumačenje fatihe, pa se nećemo na to vraćati. Kome se mora, kome smije ili treba, a kome ne mora ili ne treba oprostiti. Tri su kategorije ljudi onaj ko ti dođe i traži halala i na njemu se vide znakovi pokajanja, bilo da, da mu je teško, da plače, ima ljudi plače, mole, ne mole, na hiratu, daj da se pogodimo, čak i nudi nešto. Ili na neki način vidiš da je čovjek iskren, da je došao s krha i traži halala, tako vam je obavezan prosto. Onaj ko ti traži halala ili ne traži ti halala, znaš da kad mu ti oprostiš, da ćeš ti biti godni, on donji i da će to utisati na njega, i da ne želiš jednostavno da se brat musliman kažnja vas zbog tebe na ahiretu i tako dalje, a ne znaš ga po jednoj osobini koja, u kojoj spada treća kategorija, njemu je bolje oprostiti nego ne. Nego ne. Wa an ta'fu aqrabu li taqwa, kaže Allah za jedan jednom drugom mjestu, da oprostite, to je bliže bogobojaznosti. Ima ljudi koji je naviko na opciju halali brate. I misli ako kaže halali brate da su svi grijesi završeni i oprošteni i da može gaziti koga hoće i radi šta hoće i priča šta hoće i misli šta hoće i reći halali brate ili halali će brat musliman je. Halali će on. I ne traži. I često kad mu, što mu više ljudi halali to ga više tjera da nastavi kako vide čovjek ide. Halališ jednom, halališ drugi put, to je ga još dva put. Ne treći, nego odmah ide treći i četvrti. I mi znamo, uvijek se nek, ispudni, insan iskušan s nekim takvim takvome neki kažu haram, a neki kažu pokuđen je oprostit. Ne bi smio, jer ga ti pomažeš na grehu. Ima jedna opcija vanredna da mu slažeš dozvoljno o Ili da mu ne slažeš, a istinu ne kažeš. Ako si dan od onih kojima je Allah usadio milo u srce zato što hoće da im se smiluje na ahiretu i dalje ne želiš da se bilo koji musliman zbog tebe pati i muči na ahiretu u, dva, u džahennemu i tako dalje. Pa bi ti njem halalio, ali bojiš se da će ga to pogurati u grije. Kad ti dođe i traži halala i kaže ono halale, brate, usputno, ti šuti. Neki kažu, reci mu nešto halal. Ali mu halal je prs. I reci, nemo negdje u dobi, ja rab, ja se njemu prosti. A bolje izbjeći ovu laž nego je koristiti, ako je u ovom kontekstu po nekima je dozvoljeno. Ne halaliti mu javno ili ne halalit mu nikako. Jer je zaslužio. Ali ako već hoćeš da halališ, a znaš da je takav ili boji se da mogao biti takav, nemoj vreći smo halali. Pa on kad se stvarno pokaja, on će doći u drugom licu, pa će ponovno tražiti drugačije, pa će ti onda mora svakak da mu halališ. Ali vidit će da njih ne boli briga. Kom da ti si man odmah, on spomeni nešto prije 5 godina, ti si man i ja tebi, hajde. Jer on je navikovan, misli da će to biti, da je on uvijek u pravu, tako dalje pa takvo me ne treba halal, neki kažu ne smije se halal, neki kažu ne treba javno, treba tajno halal, u svakom slučaju trebamo da dostane da ne može raditi što hoće kako hoće. Zatim, u narednim ajetima, nakon oprosta i brisanja i oprosta i Allahove milosti i Allahove moći i oprosta uz moć koji je najbolji oprost, Allah subhanahu eh, wa ta'ala, odnosno šeh Islam spominje ajte gdje Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisuje jednim drugim osobinama koji su na izgled malo suprotne. Jer mi moramo da spoznamo gospodara svjetova. Mi trebamo da upoznamo se sve više osobina i da se ne oslanjamo na jedno, postavljamo drugu. Nedbi ibadi enni enel gafurur rahim wa enne azabi huvan azabul alim, kaže gospodar svjetova. Obavijesti moje robove, da sam ja onaj ti plovno i milosti i da je moja patnja bolna patnja. Odmah. Da se ne bi opre, op, oprepustio ili oslonio na jedno, a da ne bi izgubio nadu, umilo zbog trgova. Pa čovjek spominje o Allahovoj veličini moći i ponosu. Da se ne igramo sa Allahom uzvišenim. I isput da spoznamo i ovu osobinu, da poznamo Allah preko onoga čime nam se predstavio, Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ Suri Munafiqun. Allah uzviše nas obavještava da su munafici kad su izašli iz Medine u bitku, kad su htjeli da se vrate, kažu i govorili su la yukhrijanna al-a'azzu minha al Kad se vratimo, kaže u Medinu, jači će potjera slabijeg. Ugledniji će potjera, protjerat onog bezvrednijeg. I tako dalje, i tako dalje. Pa Allah uzvišen ime odgovara. I obavještava Muhammeda sallallahu sallam da, da to oni govore. I da tako planiraju. I spominje šta su rekli i odgovara. Walillahi l'izzah. Allah, Allahu pripadaju ponosi veličina. Allah, Allah je onaj koji je sve moguć. Moć pripada Allahu i poslaniku i vjernicima. Ali munatici to ne znaju, kaže Allah subhanahu Onaj ko nije spoznao Allaha, dozvoli sebi da pokuša prevariti Allaha, o tome smo govorili, pa bude prevaren. Da se pokuša ili pokušava ismijavati sa Allahom i sa Islamom, da bude ismijan i ponižen na ovom, na onom svijetu. Tako je i s ovim slučajem. Allah subhanahu wa ta'ala kad je objavio ove ajete, da su se munafici promijenili, spustili, jer ne razumiju arapski. Kaže Allahu, Allahu pripadaju moć, ponos, veličina. I, vjer, i poslaniku, i vjernicima, Niste vi jači, vi ste slabiji. A jači uvijek može da istira slabije. Pa su onda bilo onakvi kako što Allah piše jahsebune kulle sajhati na nejim. Misle da je svaki povijek protiv njih. Kad god se šta dešava, očekuju proglas kad će oni biti. Jer Allah svako malo najavljivao i govorio njihove osobine i ono što tajno u kućama dogovaraju, Allah je objavljivao i prijetio im i dunjaločkom i ahiretskom kaznom poniženjem, pa su posle se bojali da ne dođe kakva od naredba, kakav spisak i tako dalje s neba, a opet neće da vjeruju. Jer je srce zapečačeno strane Allaha subhanahu wa ta'ala i on htio, ne htio, on vjerovati više ne može jer je to taj pečat zaradio svojim nedjelima ranije. Pa kaže وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ I Allah je onaj koji je Al-Aziz. Kao što je na mnogim mjestima u Kur'anu spomenuti da je on Aziz, on Hakim i tako dalje. moćan. Iza je osobina u kojoj su sadržane tri stvari. Potpuno priznanje svih pozitivnih osobina, potpuno negiranje svih negativnih osobina i potpuna kontrola nad svima. Allah subhanahu wa ta'ala je nedokućiv. To znači aziz i među ostalo. Neuporediv. Nesavladiv. Bez Nad svim moćan. Svim upravlja sve kontroliše. To je prava veličina. I zbog toga on njemu pripada i potpuni ponos. ponos. To je izzet. To je uzdignutost. Potpuno nema mahani. Nedodirivlje. Ne može niko pokušati da dođe do njega, niti dođe do njega. Jer Allah kontroliše svačim mislima, namjerima, potezima i tako dalje. I kad bi htjeli da urade, ne mogu doći. Ne mogu mu dokazati mahanu jer ne postoji. Mogu pripisivati pa fasova zbog toga su grijesi za koje će insan morat da odradi kaznu. Skufrovi. Da se Allahu pripisuju manjkavosti. Ali Allah manjkavosti nema. I na kraju krajeva bude zadnja njegova uvijek. I na ovom i na onom svijetu. I što on hoće to i bude. I što neće to ne bude. I to znači moć koju Allah sebi pripisuje. I u istom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže da poslanika da je moćan. I da je ponosan. I da je uzdignut. Jer ga Allah uzdigo na svima. Odabrao ga da bude poslanik. Zaštitio ga od svi. Pomogao ga protiv svi. Ispunio mu obećanja koja mu je govestio kad je bio najslabiji. Ali moć poslanika je onako kako njemu dolikuje I koliko mu je Allah dao. I ne može se ni u kom smislu porediti sa, ove, sa ova tri značine Allahove moći. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمَ ذِلَّ Allah vas je pomagao na bedru kad ste bili slabići, kad ste bili poniženi. Malo vas bilo. Wadhkuru id entum qalinu mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhattafakum an-nas. Sjetite se kad vas je bilo malo. kad ste bili slabi, potlačeni na zemlji, bojali se da vas ljudi ne pohapsi, aludira na stanje muslimana u Mekiji. I pored toga poslanik se ponosio islamom. I Allah ga uzdigao islamom na ovom svijetu i uzdigao ga i na ahiretu. I kaže i vjernicima pripada ponos i veličina. I vjernici su pobjednici. Prijeli kasni. I zato su se munafici prepali. Šta god zada si vjernika, to je za njega dobro. Jer život je vječan, a dunjalog prolazi. I da jednom i na drugom će biti kako Allah hoće, nekako neko planira. Ni ja, ni oni protiv mene. Pa se na Allah osloniš i pobjediš. Kako god da završiš. Nego monafici ne znaju. I ko još ne znaju? Oni slabog imana. Slabog znanja. On su uvijek komunafici. I on sebi dozvoli da radi i straha od ljudi, iz želje za dunjalukom, da popusti ovdje, popusti ondje, ostavi ovo, ostavi ono. I ne radi onako kako mu je naređeno. I radi onako kako mu je zabranjeno. A onaj ko se za Allaha veže i koga spozna, ispravno ga obožava, pa doživi ono što mu Allah obećava. Također, šeh spominje zadnji ajet u jednoj od mnogih rasprava koji su spomenuti u Kur'anu između njega, između Allaha subhanahu wa ta'ala i Iblisa. Pa kaže Iblis, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْبِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ Tako mi tvoje veličine, mi tvoje moći, tako mi tvojeg izzeta, rekli smo šta je izzet. Ja ću ih kada sve zavesti. Ela i bareke minhum on muhlasin. Osim tvoje odabrane robove među njima. Što kaže Allah? Inna ibadi lese leke anehim sultan. Ne imaš ti nikakve moći nad mojim robovima. Illa meni tebake minel gavi. Osim ko te bude slijedio od onih koji su svakako zalutali zavedeni. I svima njima je, kaže, žehennem pripremljen. Iblis, koji je sa Allahom razgovarao, njega na nebu veličao. I bolje ga od mnogih muslimana spoznao. Jer mu je ovo, između ostalog osobinu, potvrdio i prepisao, neki su je negirali. Kaže, tako mi tvoje veličine, Allah ga ne upozorava na to, ne upominje ga o tome, to je istina. Tako mi tvoje veličine, tvog izzeta, tvog ponosa, tvoje moći, ja ću ih sve zavodit, osim one muhlesine. Mnogi ovo provode i ono ima indirektno značenje, ali to nije prevod, kao iskreni. Muhni sin je iskreno, a muhle sin je odabrano, ili odabrano. Razlika je velika. Allah često kad govori o muhlasin, to su poslanici. I njihovi odrabani sledbenici, koji su iskreni i ispravni. I na pravom putu do smrti ustrajni. To su oni koji Allah uputio na pravi put. I koga Allah uputi, nema mu zavodi. I koga Allah ne uputi, ne može ni sam sebe, ni kako drugi može uputiti. Nema mu upućivača. Pa koga Allah da bere za džennet, ne može mu nauditi ni iblis, ni neko drugi. Ni svi iblisi na zemlji šeitani. Ljudski i džinski. Zato kaže, moji robovi, nema šta ima vlast. A Allahovi robovi su oni i onoliko koliko mu istinski robovi. Onaj ko Allahu robuje je njegov rob. Ko mu više robuje, više mu je rob. Veći mu je rob. Više zasluži ovu, ovaj naziv Allahov rob. I više zaštite ima. I više garancije da ne skrenut neće ima. I više od Allaha pomoći ima i više Allahove milosti i nagrade na ahiretu ima. Pa je nama da se potrudimo da sa Allahom što bolje i bliži budemo. Da njemu što bolje, što brže, više, ispravnije, ustrajnije robujemo. Pa ćemo ako Bog da onaj M i Huda sigurnost i uputu i na ovom i na onom svijetu da dožbijemo, doživimo i da u slasti vjere uživamo. Pa molim Allah uzvično da nas pomogne na tome. I da nas uputi i napravi put potpunom uputom i da nas pomogne da upotpunimo tevhid i da nas pomogne da umremo onda kad je s nama najzadovoljniji i da naša djela budu, zadnja djela budu naša i najbolja djela i molim Allah da živimo sebi i drugima dobro činimo a kad preselimo na smrtne muke budu zadnje muke koje sjetimo. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهما